Peus ka c'hoant eus ont besket hag an am me jonken. Gau met, omem de dape klenvet ar mor. O peus em de gaudan kan kam djem vo Zur out? Ya, ya, chilo em eus a heleia, amz zer ziul zo prometet. Malares, me redet dem chokel den drabenak, rog? Nes ket amz ar bours, vo du zibi oa vor, leiz e draulipus meus de dori an an. Peus ka c'hoant ont de besket hag an am me jonken. Gyaou met, aon mem de dapout klevet ar mor. Peus ke em de gaou kalm djuen vo pande. Zuyrout? Ya ya, eus e meus a heleyach amzer ziul zo prometet. Malares, me redet em chauket un drabenak rok. N'eus ket amzar, pignet ba bors, moion vo de zibi war vor, leiz a draou lipus meus de dori ur nant.